liegt tief. Ich guck von der Straße, Brat, an was für Rap-Beef. Damals wollte keiner Selfies. Wer hoch fliegt, fällt tief. Mama hat gesagt, wer hoch fliegt, fällt tief. Ich komm von der Straße, Brat, an was für Rap-Beef. Damals wollte keiner Selfies. Wer hoch fliegt, fällt tief. Dieses Leben ist eine Note, du brauchst nichts erwarten. Natürlich tut es weh, wenn deine Brüder dich verraten. Ich bin am Backen, solange bis sie mich backen. Schick Geld an die Verwandten sie mit Schwanzen, Berlin und nicht Gangbang mit drei Weifer und es wird funny, funny wie mit Schweinsteiger. Du sagst Hip-Hop ist Amerika, du scheiß Neider. Kein Problem, da bin ich deutscher Filialleiter. Keine Zeit zu warten, brauchst nicht mal volle Taschen. Und meine Mama braucht ein schönes Haus mit fünf Etagen. Fick die Rapper, was für reden, Brat, lass die blasen. Ihr seid keine Gangster, ihr seid Opfer, die sich selbst verarschen. Alle klatschen, der Bratan redet Klartext, Schnappen in Latex, blasen für ein paar Packs. Maske unterbrattern, ich mach's jetzt In den Juvi mit dem A6 Brrrra. Mama hat gesagt, wer hoch liegt, hält tief Ich guck von der Straße, brattern, was für Rap Beef Damals wollte keiner Selfies Wer hoch fliegt, fällt tief Mama hat gesagt, wer hoch fliegt, fällt tief Ich guck von der Straße, brattern, was für Rap Beef Damals wollte keiner Selfies Wer hoch fliegt, fällt tief Damals war's anders, jeden Tag vor Kripus abgehauen ein X6 im Monaco Blau um mich und tausend Frauen, alles ist bunt und glitzert Fahr so schnell du willst, Kollege, ich zahl den Blitzer. Kripus, die kleinen Wichser, stellen mir wieder Fragen. Sagen, da kommst du nicht raus wie ein Widerhaken. Ich werd es wieder machen, lass dich reden Oh Kollege, was für ein geiles Leben. Mama hat gesagt, wer hochfliegt, fliegt, fällt tief. Ich komm von der Straße, Bratan, was für rap Beef Damals wollte keiner Selfies. 行啊。